Eta gaur aktualitatean, sehaska nola ez, eh, elkerretaratza burutu zuten atzo, prefektura aintzinean, eta manifestatzera deitu dute larumaterako gure lankideak mikroa luzatu dio urgorostiaga sehaskako zuzendariari subjefetaren edo prefetaren eh, deliberoak aujekari ahiskutsu bat sortezakela ezan duzu joan. Baiz, e, eh, azken urte luzeetan eh, erriko etxek hartzen zutenean erabaki bat ikastola bat egiteko edo handitzeko, orai arte etzen e, subjefetak etzuen alako erabakerik hartzen, etzuen ukatzen erabaki hori, gehiengo batek hartua baitzen. Beraz, e, ikastola guziak lanjeran ematen ditu subjefetak erabaki horrengatik. Badakigu ere, e, erabaki hori hartu balin badu, autetxi batzuen garenik e, jaso duen gutunagatik dela. Eta ez dituko hainfitea antziko, bierra edo beitia bezalako jendeak. Ez eta ere, e, endaiako entalarogei familia eta berreuntabergoi tamar e, baitu gisa hartu dituzten e, sozialista horiek, endaiakoak. E, eien interes e, pertsonal eta karrera politikoa interes oroko garen aintzinetik e, eman baitute autetxi hoiek izan ez palira ere, azken batean lege aldatu ez du, beti izango zen ahizko hori. Bai, eta justuki, eh, mila bat zinta iruro baginuen nolabaiteko eh, adostasun bat eh, estatuarekin, be altzen moldean aintzinat egiteko, orain estatuak erraiten du bide hori ez dela posible, beraz galde egiten diogu, beste bide bat ireki dezan, eta lege bat egin dezan, murgiltze eredua babesteko bai Euskal Herrian, maina baita ere, Bretañan, Alsazian, Korsikan eta Katalunian. Ez da edo betiko arazoa e, konstituzioko bigarren artikulua? Bai, mena hori aitzaki hutsa da. E, nahi badute, atxematen dituzte bideak, e, izan daitezen e, lege edo beste, Eh, gaur egun den egealitate eh, bat eh, babesteko. Azken finean legeak beti heldu dira egealitatearen ondoren, gaur egun badugu irumila ikasleko errealitate bat, helduen sartzen irumila eunetik goiti izanen direna, baitugu hogeita amak ikastola eta helduen sartzen hogeita beraz legeak erantzun behar dio behar hori. Eta gaur deialdi ikmoa be lege aldatzeko aukera duten uh, parlamentari sozialistei? Bai, Espainiak alo eta kap de bieli egiten dugu aski elederrak egitea, aski uh, airea inbeste mugitzea, oa nahi behar ditugu uh, ekintza konkretuak, eta behar dugu egiazko babes bat, uh, eh, ele ederrek ez dute gehiago baliorik, behar duzue zeit egin uh, ikastolen alde. Eta babes hori uh, duzu ere, larumateko manifestaldian, uh, ze deialdi egiten duzu gau? Ipar Euskal Herria alekta laranjan da, e, egoera biziklagia da, Euskararen kontrako eraso zuzen bada, ikastolen kontrako eraso zuzen bat, beraz e, Euskal Herria osoari dei egiten diogu e, eraso hori erantzun dezan, eta beraz larun bat ontan atxaldeko iruetan, Gaskoinen plazatik, hori baiona iparrean da, alderdi sozialistaren egoitzaren aintzinetik, subprefeturara teginen dugun ibilaldirat e, jindaitezen e, ainitz. Hori da beraz, xaskak aldarrikatuko duena larun eh, untan eta bereziki lege bat galdeginez uh, imertsioan uh, lan egiten duten eskola guzientzat, elkarte eskola guzientzat, bakizue, eskolim uh, hainbat elkarte biltzen dituen, elkarteak deitzen du manifestaldi hortarat baionan uh, larun untan atxaleko irutan.